koja je ogromne mase pridobila kao svoje sljedbenike iz razloga što ta zabluda svakog dana jača kao i iz razloga što je malo onih koji ukazuju na nju, na njenu štetnost, na njen batil, neispravnost i na kobne posljedice koje od ove zablude imaju muslimani. A ta zabluda, braćo, jeste demokratija o kojoj smo govorili i o kojoj ćemo večeras da govorimo u jednom njenom dijelu zato što su sve ove stvari blisko vezane i sve stvari koje nam dolaze upravo proizilaze iz toga da li smo shvatili pitanje koje je osnova ovdje, a to je pitanje kada smo govorili i iznosili dokaze da je demokratija vjera današnjice vjera koja se pojavila u današnje vrijeme i koja je u svoje kanđe uzela mnoštvo ljudi pripadnika židovstva ili pripadnika kršćanstva, budizma ili drugih veroispovijesti kao i što je u svoje okrilje uzela i mnoge pripadnike islama ili ogromne mase muslimana. Zato nam je želja braćo u osnovi da ovu stvar pojasnimo i da se što više proširi i da se što više naš narod upozna sa ovim zato što stvar koja se ne zna lako je u nju upasti lako je pasti u zabludu upravo preko tog neznanja međutim samo to neznanje nakon što čovjeka odvede u zabludu ili što čovjeku odvede u kufr ili širk čovjek nema opravdanja čovjek nema opravdanja i toga ne spašava onog imena u koje koje on dobije samim djelima ili riječima koje bude izgovarao ili djelima koja bude radio zato nam je cilj da govorimo o ovoj temi i da ukažemo našem narodu na istinitost onoga što u uistinu demokratija jeste i da im ovu stvar pojasnimo iz razloga iz razloga što je narod ne zna i ne pozna i zbog toga je prihvata od onih koji je na sva usta i na sve načine čak i na način sile žele i hoće proširiti i ubaciti ubaciti u srce svakog čovjeka, odnosno ovom zabudom prekriti sve sve razumne razumne osobe. Mi smo braći ovdje spominjali, ako se sjećate, spominjali smo ovu stvar i želim je da još pojasnimo i da je još više ovaj razložimo, da je pojednostavimo da bismo što lakše ovo shvatili i da bi naš narod koji se inša Allah i ovo čuti, da bi mogao da shvati o čemu se ovdje radi, da bi mogao da to prepozna, jer narod samo onda kada bude ovu stvar shvatio i ispravno je prepoznao šta to znači, onda možemo se nadati, inša Allah, jer u našem narodu ima, ima iskrenih ljudi, ima iskrenih ljudi koji hoće din Allaha Đelešanuhu, međutim, zbog ogromnog neznanja i zavude u koju su dovedeni, ne prepoznaju i ne znaju gdje je, jako često ne znaju gdje je istina. Zato nam je želja kažem da ovo što je moguće više olakšamo, da postane jasno. Zato, braćo, ovdje kažemo, ovdje kažemo da je demokratija u osnovi vjera poput drugih vjera. Kao što smo govorili, da ona ima u sebi mnoštvo osobina koje imaju i druge vjere. S time što kažem da je ova vjera današnjice, da je ona mnogo veća zabluda nego bilo koja druga vjera nego kršćanstvo i nego židovstvo i nego budizam ili bilo koja druga vjera koja je poznata i da ima svoje sljedbenike u današnjem vaktu. Zašto? Ima više razloga. Ima više razloga, braće. U osnovi, kada čovjek hoće da prihvati jednu vjeru, traži se da napusti onu staru kojoj je bio, tako da onaj ko prihvati kršćanstvo, ako je bio budista, ne podnosi više da prihvati kršćanstvo, a i da dalje ostane budista. Već i celokupno misionarstvo kršćana koje je usmjereno bilo u siromašne muslimanske zemlje, pogotovo po Africi, upravo je radilo na tome da ljudi napuste islam i da prihvate kršćanstvo da prihvate kršćanstvo. I tu njihovi rezultati su nikakvi bili. Zato su se kasnije preokrenuli da rade neku drugu stvar, a to je da napuste više to, već da počnu pozivati ljude samo u demokraciju Što znači da napuste islam i da uđu u demokraciju bez obzira što neće ući u, krš, kršćanstvo, jer Iblisu lanetullahi nije pitanje i njemu važno da neko uđe u kršćanstvo ili židovstvo. Njemu je važno da napusti din Allaha te bareke da napusti istinu i da pređe na stranu laže, da napusti obožavanje Allaha te bareke i da počne obožavati koga? Nekoga drugoga mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To mu je važno. Zato, braćo, kažemo da je demokratija veća zabluda iz razloga što ona nije došla sa ovim načelom i nije postavila uslov da moraš napustiti zvanično da kažeš ja napustam islam prelazim u demokratiju niti napuštam kršćanstvo prelazim u demokratiju niti napuštam budizam prelazim u demokratiju prihvatam demokratiju već je otvorila vrata i sva se ponudila sa celokupnim svojim sistemom i sa onim što svaka vjera kod sebi ima, to je da ima svoj zakon, to jeste svoj šerijat, da ima vlast, da ima upravu, celokupni sistem života i tako dalje, tako dalje. Ponudila narodu, pozvala ga, a onda one koji i neće dobrovoljno, putem sile i ostalih sredstava, polako doteravaju do reda i ugone u ugone u ispitor, ugone u u isti tor. Tako, braćo moja, da od ove zablude niko drugi nije imao štetu. Osim, osim muslimani. Osim muslimani. Zašto ovo kažem? Zato što kršćanin, braćo, kada primi demokratiju, odnosno kada postane demokrata ili uđe, povjeruje demokratiji, prihvati tu vjeru, on u osnovi ništa ne mijenja. Zato što je prije bio kjafir, prije ulazku u demokratiju i kada je ušao u demokratiju opet je kjafir. Ista stvar je sa židovom, koji je i dok je židov bio kjafir je bio i kada se prihvati demokratije opet je šta? Opet kjafir. I takvo je stanje sa svima drugima. Međutim, ko je ovdje stradao, Stradali su muslimani. Stradali su muslimani koji su gledajući ostale nevjernike kako ulaze u ovu novu vjeru i oni pomislili da i oni na isti način mogu ući u demokratiju, pa će biti musliman demokrata. Biće musliman demokrata. I ovo, braćo, kod mnogih danas prolazi i mnogi će ti danas kazati moguće da bude musliman i da je demokrata. Međutim, mi kažemo, dobro, ako kažeš da je moguće da čovjek bude musliman i demokrata, pitam te, pitam te, je li moguće da čovjek koji je kršćanin pa primi islam, je li moguće da u isto, vrijeme primi islam da bude musliman, ali da zadrži kršćanstvo, pa da kaže ja sam i kršćanin i musliman. Je li moguće da čovjek primi islam bio židov, pa da kaže ostajem i židov, ali i musliman sam, primio sam islam? Ili bilo koja druga relacija na istoj, na istoj osnovi? Nemoguće je. I ovdje se mora složiti da je to nemoguće iz, iz ovaj osnovnog razloga što takav čovjek nije ispunio osnovni braćo rukn šehadeta. Osnovni rukn šehadeta. Koji je to rukn? To je rukn la ilahe. La ilahe. Nema Boga. To jeste nije zanegirao druga božanstva illa Allah, osim Allaha te barake Jer da je zanegirao, zanegirao bi kufr i tagutijet kršćana i židova i budista i ostali. Međutim, on to nije učinio. On to nije učinio. I zbog toga šta? Zbog toga njegov šehadet mu ne koristi. Jer on nije ispunio osnovni, osnovni uslov, osnovni rukn. Nije ispunio kod, kod tog šehadeta, a to je da učini kufr u da bi tek poslije mogao da učini iman Allaha te barak i Allah Đelešanhu drugačije ne prihvata taj šehadet. Drugačije ga ne prihvata. Pa ako ovo, ako se ovdje nađemo i ako ovo prihvati, a ovo ko ne prihvati onda nemamo šta da pričamo. Onaj ko ne prihvata ovo, da mora da se učini prije svega kufru taguta, pa tek onda imanu Allaha te barake onda stati nemamo šta da pričamo. Jer taj koji ovo nije shvatio, on u osnovi nije musliman. Makar imao ne znam kakve titule. Ali kažemo s obzirom da je ovo osnova, oni koji, koji, kažu da može biti musliman i demokrata u isto vrijeme, kažemo mu je li ovo osnova i slažeš li se sa mnom da ne može ovaj kršćanin koji je primio islam u isto vrijeme biti i kršćanin i musliman ako kaže slažem slažem da ne može e onda pitam te koja je razlika između ovoga kršćanina koji u isto vrijeme ne može prihvatiti islam i biti kršćanin i musliman i, ov, i koja je razlika između toga i onog muslimana koji je prihvatio demokratiju a ostao i musliman i demokrat koja je tu razlika apsolutno braću nema razlike apsolutno nema razlike zato što je nemoguće, nemoguće da uđeš u jednu vjeru koju si priznao, prihvatio, slaže se s njom i tako dalje, pokorio se njenim ovaj, propisima, priznaješ njene zakone, vlast i ostalo, a i da u isto vrijeme ostaneš, ostaneš u islamu. To je nemoguće. To je nemoguće. I ako se sjećate, mi smo spomenuli da jedno od značenja dina, braćo, jeste šta? Sistem života. Jedno od značenja ed din, vjera, šta znači? Kažu sam, stručnjaci to znači sistem života. Bio ispravan ili neispravan, sve jedno. Zašto? Zato što Allah te barak rekao šta? Lekum Dinu kuval jedin, din. Vama vaša vjera meni moja vjera. Što znači da je Allah te barak nazvao kufr i širk, mušrike i kjafira, nazvao ga dinom. Nazvao ga dinom, braću. A zar demokratija nije kufr i širk? Zar demokratija nije kufr i širk? Ima zakon mimo Allaha te barak zakon Ima vlast mimo Allahove vlast. Ima sustav, mimo Allahova sustav ohalalile ono što Allah zabranio i zabranio je ono što je Allah naredio postavlja ljude na mjesto Allaha te barake taala čini ih nidnom Allahu dželle jednaki i tako dalje tako dalje da stvari puno ne ponavljamo ali hoćemo da ukažemo na šta hoćemo da ukažemo da ovdje nema braće apsolutno razlike nema apsolutno razlike između između onoga ko je, ko je bio kršćanin pa prihvati islam pa ne može da ostane i kršćanin i da, bude posle musliman da bude dakle dvojako da ima dvojno državljanstvo da nam bude to jasno jel i da ima pasoš muslimani da ima pasoš kršćanstva u isto vrijeme ne može ako pređeš u islam, onda moraš se odreći kršćanstva. Isto tako čovjek ne može ostati u islamu da bude musliman, a ušao u demokratiju. Ušao u demokratiju i postao demokrata. Već kada uđeš u nešto, onda si izašao iz onog prvog. Kada uđeš u nešto drugo, moraš izaći iz onog prvog da bi ušao u, u ovo drugo. Moraš i ne možeš opstati, ne možeš opstati na, na dvije strane, ne možeš opstati na dvije strane. I ovo je samo dakle šta, ovo je igra šeitana lanetullahi alej sa onima koji mu se pokore i odazovu. Iako on vlasti nad njima nema, kao što je rekao Allah te Nema vlasti nad njim. Samo ih poziva. Pozove ih na izbore i oni mu se odazovu. Pozove ih na koncert, oni mu se odazovu. Pozove u kafan, oni mu odazovu. I tako dalje, i tako dalje. Međutim, ovdje je dakle samo ovo pitanje. Pitanje da muslimani danas shvate da je demokratija poput drugih vjera. I kao što, i kao što, i najveći džahili među muslimanima koji se prepisuju islamu, i muslimanima, kada bi mu rekao prihvati kršćanstvo i stavi krst oko vrata, rekao bi ti neću. Nikad to ne bi učinio. Isto tako moraju da shvate da kada je u pitanju prihvatanje demokratije na isti način, na isti način mora prema tome da se da se obhodi na isti način i kažem, ne na isti, nego na još oštri način nasprem ovoga, zato što je ovo veća zabluda. Zato što je ovo, ovo veća zabluda. Jer i kršćani, i židovi bilo koda, doti ide k njima, oni ovaj, znaju da kad njima, prihvatiš kršćanstvo, da si kršćan i da više nisi musliman. I da ti nadjevaju ime i tako dalje. Međutim, ovi šta su radili? Šta su ovi uradili? Ovi su uzeli te u stvari da, da budeš njihov. I ti istinski si njihov kada si i priznao i prihvatio. Međutim, rekli su ti nema problema, ostani ti i govori da si dalje musliman. Nije problem da ti i dalje govoriš da si musliman. Nećemo ti ni ime mijenjati, nema problema, samo ti nastavi dalje, klanjaj, posti, čini što god hoćeš. Ali si ti se nama porobio. Ti si postao rob, i pripadnik naše vjere kojoj su se kojoj su se prikučili ogromne mase ogromne su se mase tome pri, prikučile i upravo braću kad se zlo proširi i dobije velike mase kao svoje sljedbenike onda sama ta činjenica samo to stanje te proširenosti toga šerra čini tu stvar kao da je to halal kao da je to dozvoljeno, subhanallah. I baš ta situacija utiče i na mnoge ljude koji se prepisuju znanju da ove stvari, kod ove stvari, ostanu im oči zatvorene i srce zatvorena i ne znaju da kažu, ne znaju niti mogu da kažu istinu po ovom pitanju. I zbog toga ćemo naći danas da su na ovom pitanju mnoge daje nažalost pale od kojih smo puno hajra čuli i dobrih savjeta i dobrog znanja, međutim kada se pojavila ova stvar vidimo da su mnogi da su mnogi izgubili orijentaciju i da mnogi ovaj, prave nekakve greške koje ne bi smio niko od njih da napravi zato što se ovdje radi o osnovi vjere. Zato što se ovdje radi o osnovi vjere. I zato kažem, braću, s obzirom da je mnoštvo naroda zapalo u zabludu. Nema preče stvari nego govoriti danas o ovom pitanju. Nema preče stvari nego govoriti o onoj zabludi koja je najopasnija trenutno. Ne može da se govori, vraću, kada, kada je napad, napadnut islamska država, napadnuti muslimani, nema tu tad vremena da se govori kako se abdes uzima, nema tad vremena i nije to vrijeme tad da se govori o dobročinstvu prema roditeljima, o ne znam tijekom što sve bitne stvari u islamu, već o čemu će se govoriti? Govorit će se o odbrani muslimana, govorit će se o džihadu na Allahovom putu i tako dalje, tako dalje. Zato kažemo i govorimo danas, nakon što nam je Allah te barak omogućio sa svih strana, iako je u, u svoj mašineriji koja radi protiv protiv muvahida i protiv tauhida Allaha te barek i protiv ovog čistog dina, nama je ostalo mali prostor, a to su, to je mogućnost ovaj korištenja do neke interneta ili korištenja CD-ova ili kaseti i tako dalje. Ali Allah te barak je omogućio koliko je omogućio i on će nas pitati za ono što nam je, zašto nam je do mogućnosti. I zato nam je želja, zato nam je želja da danas upravo govorimo o ovoj stvari koja je danas jako bitna. Jer mi jako često hoćemo da govorimo ljudima o nekim sunnetima koji, su nestali među svijetom i tako dalje, a osnova dina otišla. Kako da čovjek te slijedi u sunnetu kad, kad to nema osnovu? Kako? On promijenio veru, ti mu govoriš, trebaš ovaj da skratiš pantalone. A to u toj njegovoj vjeri nije tako. I svim mu govore drugačije, trebaš da staviš kravatu. Da se kaže obučeš lijepo da staviš kravatu. Jarab, postalo lijepo kod muslimana kad kaže da se lijepo obučeš da staviš kravatu. To mu ljepota. Kao što je, subhanallah, kod ka postalo čast i lijepo da ubije svoje žensko djete da ga živo zakopa u zemlju. Ali ta ljepota dolazi iz jednog izvora. Od šeitana. Od njega dolazi ta ljepota. I to se dešava samo onome ko napusti slijedjenje Kur'ana i sunata poslanika sallallahu i ko napusti osnovu ovoga dina i negdje zglađa sa, sa koja je poznata i koja je pojašnjena Kur'anom i sunetom poslanika poslanika sallallahu I upravo braćo u ovoj zabludi, u ovoj zabludi šta se dogodilo? Dogodilo se da ta demokratija i ti sistemi demokratski ne postavljaju, ne ti ovaj za vođu kafira sa imenom kafira i tako dalje on ti i dalje tebi ne smeta njemu da i dalje tebi bude Ahmed na čelu i da ti bude Hajru i da ti bude Muju i da ti bude ne znam ti ko nema smetnje i njega, njemu ne smeta to ime na koje se danas muslimani i kako lijepe i oko koje se muslimani kako danas prepiru i ovaj staju na stranu ovog ili onog. Njemu to ne smeta. Jer ta vanština, pogotovo ti nazivi, za njega ne igra ulogu. Za njega igra ulogu da si ti se regrutovo u njegove redove. Da si prihvatio njegov sistem života. Da radiš, a ti ćeš ga, ti ćeš učestvovati, ti ćeš pomoći njegovu zabludu i taj njegov din, ti ćeš to pomoći. Bio sve toga ili, ili ne bio svjestan toga. I zbog toga, braćo, sve ove stvari, sve ove stvari ukazuju nam, dakle nešto, ukazuju nam na potrebu da se našem narodu, da do našeg naroda dođe znanje o, o ovoj osnovi. Da dođe znanje o ovoj osnovi. Zašto je braćo ovo osnova? Zato što kada shvatimo, kada shvatimo svi da su jevrejstvo, kršćanstvo, budizam, ostale vjere i demokratija iste da su to sve vjerene ovaj kufra onda kad to naš narod shvati neće biti problem da mu objasnimo i da on shvati kako, je, kako su sad to poslanici koji uđu u skupštinu postali kafiri. Neće mu to biti problem da shvati. Zašto? Zato što ćemo mu što ćemo mu kazati. Vjeruješ li da je kršćanstvo nevjestok? Mora se da kaže vjerujem ako je imalo musliman. Ko je najpreći da se od tih kršćana prozove kjafirom? Njihovi vođe, subhanallah. Njihovi vođe, to jeste njihovi svećenici, monasi i tako dalje. Paralelno tome šta imamo? Demokratija, kad shvatiš da je demokratija kufr kao što je i kršćanstvo kufr i gore od toga, ko je najpreći da se u tom sistemu prozove kjafirom? Pa njegovi, svećenici. A to su upravo oni koji uzimaju pravo svećenika koji, koji propisuju pored Allaha Đelešanhu zakone i time obavezuju narod. Ista je, isto je pitanje koga? Isto je pitanje poslanika u skupštinu koje su zakonodavno tijelo koje propisuje zakone mimo Allaha Đelešanu. I zato su oni najpreći da se nazovu kjafirima. Jer su oni nosioci i sprovodioci tog kufra. I zato smo na prošlom desu, ako se sjećate, iznijeli otprilike 4-5 dokaza o tome zbog čega onaj ko uđe u skupštinu je kafir zbog čega onaj ko uđe kao poslanik u skupštinu je kafir. Pa smo, dakle, spomenuli šta? Spomenuli smo riječ Allaha te barake o tale u kojima kaže Wallahu jahkumu Allah sudi. Ne sudi niko drugi. Allah te barake o sudi. Međutim, kada su u pitanju o poslanici u skupštini, oni donose oni donose presudu, oni donose zakone, oni izglasavaju oni ih nameću narodu i s njima obavezuju narod tako dalje, tako dalje. Također smo spomenuli dokaz da u tom slučaju da jedni druge, to jeste narod uzima poslanike, zašto? Za erbabe, za bogove mimo Allaha te barek ta'ala, to jeste jedni druge uzimaju za bogove mimo Allaha upravo na taj način što uzeli su i postali za božanstvo, koje će onda i zadužiti propisima, odrediti šta im je dozvoljeno, šta im je zabranjeno i tako dalje, tako dalje, ne osvrćujući se na ono što je Allah te barate objavio. Kao što smo i braćo spomenuli, što smo spomenuli, slučaj i čovjeka koji sa najboljim nijetom kaže da ulazi u skupštinu, a to je da dobrovoljno, dakle dobrovoljno ulazi sa nijetom da poziva na dobro odvraća od zla, da pomaže istinu i tako dalje i tako dalje. Pa smo rekli da je i on kjafir i to ga ne spašava. To što ima dobar njez ga ne spašava. Zašto? Zato što sami ulazak samo, to je priznavanje priznavanje tog parlamenta. To je priznavanje tog parlamenta da je ovaj da je to nešto što je dozvoljeno. Zato si ušao da nije da, da to bilo zabranjeno ti ne bi tamo ni ušao. Da se pomiješaš s njim. Kao što smo naveli dokaz da je Allah te barak ta'ala zabranio da je zabranio čovjeku da sjedi na mjesto na kome se negiraju odnosno ovaj vrijeđaju Allahovi ajeti كتبت قصيدتي والقلب دام وعيني لا تمل من البكاء وفكري يا أصيحابي شرود وشعري خط من خال الدماء فأمتنا تذيب القلب هما وواقعنا المعاصر في التواء فتشريد وهتف واغتصاب وذبح للشيوخ وللرسال سلوا بغداد تمع الجن عليها سلوها عن دماء الأتقياء سلوا الأفغان عن جرح قديم سلوا كابول عن نهر الدماء وأقصى ليلته قرود فيا لله من جرح الإباء وأصبح من بني قومي أناس كما قال ابن جهم في الإجاء إذا ما عد مثلهم رجالا فما فضل الرجال على النساء فضل الرجال على النساء فهبوا يا حماة الدين هبوا إلى جنات ربي بالعطاء وجدوا في النفير إلى الجهاد ولا تخشوا سوى رب السماء أيا رباه خلقنا جميعا لنصرة ديننا يوم النداء وأمن روعنا رب العباد وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم اللقاء وثبت جندنا يوم